Kërkojmë falje për vonesë, për shkak të disa problemeve teknike, por ja që elhamdullillah u evituan dhe na u mundësua që të vazhdojmë me takimin sonte, takimin e radhës nga takimet e ciklit tonë Betimet hyjnore. Deri më tani kemi marrë disa betime të nderuar vëllezër dhe motra, edhe sonte do të jemi në takim me një betim të rëndësishëm nga betimet e Kur'anit, nga betimet hyjnore. Kemi thënë në çdo hyrje, në çdo takim dhe më duhet ta them edhe sonte për shkak të rëndësisë që ka domethënë kjo këshillë. Ne po flasim për fjalët e Allahut tebareke ue teala. Dhe përderisa është kështu, fjalët e Allahut xhel-le ue ala janë shumë me rëndësi për neve. Në veçanti kur këto fjalë janë edhe betime të Allahut tebareke ue teala. Që të shohim se Allahu xhel-le ue ala në çfarë betohet, dhe për çfarë Allahu betohet. Ngase as e para, as e dyta nuk janë të thjeshta, janë shumë të rëndësishme. Ngase Allahu xhel-le ue ala nuk betohet në gjithçka. Allahu tebareke ue teala betohet në gjëra shumë të rëndësishme. Nëse betohet në krijesa, ato krijesa kanë me të vërtetë ndikim të madh, kanë rëndësi të madhe. Janë me peshë në jetën tonë. Dhe duhet t'i kuptojmë si duhet, t'i trajtojmë si duhet. Dhe të shohim lidhjen mes asaj që Allahu është betuar me të dhe asaj që Allahu është betuar për të. Se kanë lidhje të ngushtë mes veti. Nuk ka dhe, nuk ka rastësi këtu. Sikur që kemi dëshmuar atëherë kur Allahu është betuar për shembull në surën Yasin, surën Safat, surën Dhariyat e kështu me radhë. Dhe ajo për çka Allah betohet, nuk është e thjeshtë. Ngase Allah, Allahu xhel-le ue ala nuk betohet në shumë tema. Betohet në shumë në, në tema të përzgjedhura. Dhe na tregon se këtu janë tema madhore që duhet të mirremi me to seriozisht. Duhet t'i trajtojmë si duhet. Me këto tema duhet të mirremi në vazhdimësi. Dhe kemi thënë disa herë të nderuar se nga problemet, nga problemet tona që i kemi, nga krizat që ne po i përjetojmë është marrë domethënë të marrurit me tema që nuk janë tema të rëndësishme, që nuk janë tema të dobishme, madje që janë tema të dëmshme. Ndërsa po i lëmë anash tema të mëdhaja. Tema që për to Allahu ka kriju qiejt e tokën. Tema që për to Allahu na ka krijuar neve. Tema që na përkasin direkt neve. kanë të bëjnë me udhëtimin tonë, me të ardhmen tonë, me shpëtimin tonë. Këto tema janë fatkeqësisht jo të trajtuara sa duhet. Prandaj ne duhet të vetëdijesohemi që të mirremi me tema madhore. Jeta është e shtrajt. Koha është shumë e shtrajt. Përgjegjësia është shumë e madhe. Andaj, në bazë të kësaj, me ditë me çka me kalu kohën, me çka me kalu jetën. Njerëz të mëdhenj që lanë gjurmë në dunja, nuk patën kohë që të marrën të mirën me gjëra të thjeshta, të kota, banale. I shohim se kanë flejt pak, janë lodhë shumë, kanë punu shumë, kanë lexu, janë angazhu, për të lënë gjurmë. Dhe çdokush duhet që ta vlerësojë jetën e tij, të mirret me tema të caktuara, por që ja vlen për to me u marrë, ja vlen për to kohën me e dhonë. Dhe Kur'ani na mëson për këto tema. Lexoje Kur'anin. Dhe në Kur'an do të gjesh çfarë tema Allahu trajton. Ka tema në Kur'an që Allahu xhalla xhelalu i përsërit shpesh herë. Domthon ka një aludim kjo, ka një sinjal kjo. Pse Allah ka shpesh për këto tema? Çka ka te? Ka tema që Allah për to betohet, kjo qenka ende më e rëndësishme. Prandaj edhe kemi vendosur të flasim për këto tema, për këto betime, për të rikthyer vëmendjen, angazhimin tonë, preokupimin tonë në tema të mëdhaja. Edhe sonte tash do të jemi në takim me një betim të radhës, që Allah betohet në diçka Dhe Allahu betohet për diçka. Çka është ajo që Allahu betohet për të? Sonte të nderuar jemi në takim me surën En-Nexhm. Ylli. Allahu betohet në yllin. Wa najmi idha hawa. Betohem në yllin që bie dhe perëndon. Ma dhalla sahibu kum wa ma gawa. shoku juaj, ky që ju e njihni, nga mesi juaj, ja dini prejardhjen, ja dini familjen, ja dini historinë, ja dini biografinë, ja dini sjelljen, ky juaj që ju dini, ma dhalle sahibukum wa ma gava, nuk ka devijuar ai, e as nuk është i humbur. E çfarë është ai? Wa ma jantiku anil hewa, dhe ajo që ai po e flet, e po e thotë, nuk janë teket e tij, nuk janë qejfet e tij, In huwa illa wahyun yuha. Mirëpo ajo që ai flet është shpallje që i shpallet nga Zoti i Madhëruar. Andaj Allahu betohet në yllin dhe në një nga funksionet e yllit dhe betohet pastaj për çështjen madhore që ka të bëjë për me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, edhe sonte temë e madhe, bosht i trajtimit tonë është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ngase këtu njerëzit kanë probleme shumë me Muhammedin sallallahu sallam. Kanë probleme njerëzit me te. Edhe me e pranu si pejgamber, edhe me e pasu si pejgamber, edhe me ju bindë mësimeve të tij si pejgamber, edhe me ju qasë si duhet nga të gjitha anët një qasje gjithëpërfshirëse, ngase ka qasje selektive, ta trajtojmë si pejgamber, është shumë me rëndësi. Pra Allahu betohet në yllin. Edhe kjo është sure mekase. Dhe sikurqë kemi përmendur gjithmonë, se suret mekase kanë tema të veçanta. Do thotë, kur bëhet fjalë për probleme që kanë të bëjnë me bindjen, s'ka bindje të mjaftueshme, me dilema, me diskutime, me kundërshtime, me presion, me dhunë, me shpifje, me tema madhore të besimit në Allahun, ditës së gjykimit, të gjitha këto janë e, e, e, e, trajtime që bëhen në suret e Mekës. Pra ne kemi nevojë shumë sot t'i trajtojmë suret e Mekës. Tërë Kuranin, edhe Medinës, një Kuran është. Por po flas për këtë pjesën e temave të Mekës. Me temat e Mekës, ushqehet zemra me bindje. Me temat e Mekës, ushqehet shpirti me durim, zemra me përkushtim. Mësohemi të argumentojmë, të diskutojmë, mësohemi për çfarë duhet reaguar, e çka duhet injoruar, sa ka dilema që kanë ngritë kurejshët, Si i ka trajtu Kurani ato tema? Ato dilema, do të thëmë. Çka ka, i ka injoruar, s'u marrë fare me to. Për të gjitha këto kemi nevojë shumë me mësu. Po u quajt surja En-Nexhm. Ylli. Në Kuran të nderuar, ylli dhe yjet janë përmendur shpeshherë. Ngase janë krijesa madhështore, janë krijesa gjigante, pse ato duken të vogla lart në qiell, ato janë shumë të mëdha. Ka yje që janë shumë të mëdha. E di, është e ditshme që thuhet se dielli është një nga yjet. Dielli që ka yje më të mëdha se dielli. Lart, Allahu e din. Pra dua të them që Allahu nuk betohet në gjithçka, sikurqë e përmendëm. Allahu betohet në yje. Dhe Allahu tebareke ue teala na përmend funksionin apo disa nga funksionet e këtyre yjeve. E që kanë lidhje këto funksione dhe të betuarit në yje ka lidhje të ngushtë për çfarë Allah betohet. E kemi përmendur disa herë se Allahu te bare kotal Nuk betohet në gjithçka, nuk betohet për gjithçka, por edhe kur betohet ka lidhje betimi për atë që betohet. Te surja Yasin, Allahu është betuar në Kur'an për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi bërë lidhjen mes betimit edhe asaj që për te Allahu betohet. Te surja Safat, betimi në melaike. Dhe adhurimi Allahu tebareke ue teala Lidhja e melaikeve me adhurimin, si mund të shërbehemi ne me melaiket, me njohuritë për melaiket, për ta përmirësuar adhurimin e Allahut tebareke ue teala. Te surja Dharijat, dhe te surja Nexhm. Allahu na përmend kryesisht, tri funksione kryesore, që Allahu tebareke ue teala, ua ka dhënë yjeve, dhe i përdor yjet për të. stoli. E dyta, Allahu tebareke ue teala, përmend, uh, se është udhëzim për udhëtarët. Ue bin nexhmi hum jehtedun, me yje të udhëzon, normal, e din këtu veriu, këtu është jugu, kjo rruga, me yje njerëzit janë udhëzuar. Andaj janë për t'u udhëzuar, nga yjet ne udhëzohemi në tokë. Ky yll është në këtë pjesë, domethënë rruga është kështu. Njerëzit janë udhëzuar me yje. Janë për zbukurim dhe stoli, janë për udhëzim dhe për çfarë? Janë për dënim. Allahu tebareke ue teala godet shejtanët e ndryshëm që tentojnë të ngriten mbi nivelin e lejuar, tentojnë me kalu kufijtë Dhe Allahu tebareke ue teala i djeg me yje. I mbyt Allah me yje. Allahu xhele xhelaluhu mund me shkatrru me çka don. Po na përmend se këta yje përdoren edhe për goditje të shejtanve. Kryesisht këto janë tri funksione. Tash, Allahu xhele xhelaluhu po betohet në yjet. Në yllin këtë rast. Për kënë? Për Muhammedin sallallahu sallam. Domethënë, çfarë lidhje ka fillimisht? E para, nëse yjet janë stoli, dhe janë stoli e zbukurim, a keni pa si e ndriçojnë qiellin, si e zbukurojnë qiellin, ashtu edhe Muhammedi s.a.s. i dërguar te kjo, është stolia e juaj, ajo jep bukurinë, jo në kuptim të jashtëm, po ardhja e tij, jau zbukuron jetën, jau ndriçon jetën, Mësimet e tij janë stoli në mes të mësimeve të tjera. Ai e, e me mësimet e tij na ndriçon rrugën. Na zbukuron jetën, na zbukuron dunjanë. Çfarë tha Anas ibn Malik? Kur vdiq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur u errësua Medina, nuk ishte ai ndriçimi, ajo bukuria që ishte kur ishte gjallë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Mungesa e mësimeve të Muhamedit s.a.s. e errëson jetën e njerëzve. Vrazhdëson këtë jetë. Andaj ndriçimi, e shkëlqimi, e jeta e këndshme, e jeta e mirë, e jeta e bukur është në udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në shpalljen që i shpallet. Andaj Allahu shikoni sa bukur. Betohet në yje për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë yjet janë stoli, edhe kjo është stoli. Edhe kjo është stoli. Prandaj gjithçka që ka ardh me të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është stoli. Edhe pjesa e jashtme, edhe dukja e tij, edhe forma e adhurimit të tij, edhe brendshme, gjithçka është stoli. Ka disa njerëz për shembull kur dikush praktikon diçka nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i duket e shëmtueshme. Është bukuri kjo. Por meqë tani janë përmbys vlerësimet dhe kriteret, dua të them, e vlerësimit të gjërave, po na duken gjërat e bukura, të shëmtuara. Gjërat e ëmbla po na duken të hidhura. Jo pse kështu është realiteti, po smundja që na ka godit nga materializmi e nga uh, dilemat e shumta realisht kanë përmbysur shijen tonë dhe aftësinë tonë shqisore për të kuptuar realitetin. Shiko kjo sure sa bukur na këndell. Na kthen që t'i, t'i rishikojmë gjërat, çka është e bukur, çka nuk është e bukur. Dhe bukuria është në zbatimin e urdhrave. Motër e nderuar, bukuria është në mbulesë. Në mbulimin e pjesëve të trupit është bukuria, jo në zbulimin e saj. e tjera e tjera nga udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, yjet thamë janë udhëzim që njerëzit mos të bredhin në shkretina, në male, kudo qofshin. Mos me bredh. E me shku në, sikur të thojmë, në gjuhën e popullit, me shku në gojë t'ujkut. por me njoftë udhën, me ditë ka me shku, mos të bredhim, mos të humbim jetën. Prandaj, Allah betohet në yje që janë udhëzim për Muhammedin, sallallahu që ai ka ardhë me udhëzime. Pra në këtë dunja, që ka shumë rrugë e rrugica, në këtë shkretëtirë të madhe, që lehtë mund të humbet rruga, e kemi udhërrëfyesin, e kemi hartën e udhëzimit, E kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allah betohet në yjet që udhëzojnë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah betohet në yllin që është goditje për shejtant. Edhe mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë goditje për çdo mashtrues. Demaskojnë çdo mashtrues. Çdo pretendues. Shiko Allah çka tha. Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Nëse e doni Allahun, më ndiqni mua. Qartë. Se njeri pretendon, e deklaron, e kështu me radhë. Ka ardhur pejgamberi me teste që demaskojnë mashtruesit, hipokritët. Ka sure në Kur'an, surën Munafikun, që flet për dyftyrshat. Përmend kush janë, demaskon, në surën Teube, në një varg ajetesh përmend arsyetimet e paqëndrueshme të tyre për të ikur nga përgjegjësia, për të ikur nga detyrat. Prandaj ky Kur'an sikurse udhëzon, ky edhe demaskon. Demaskon pretendimet. Demaskon mendimet falso të paqëndrueshme të dëmshme. Dhe godet shejatint. Edhe ata që nuk duken, por edhe ata që fatkeqësisht duke ndjekur këta që nuk duken janë bërë sikurse ata gati. Vetë leximi i Kuranit është mbrojtje nga shejtanët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: Lexojeni surën Al-Baqara. Kapitullin Al-Baqara lexojeni. Ngase nuk mund t'i përballojnë kësaj sure shejtanët e as magjistarët sihirbazët. Shejtani nuk hyn në atë shtëpi ku lexohet surja Bekare. Nëse lexon ajetul kursin para se me ra me fjet, e dërgon Allahu te ti një mbrojtës që të ruan me lejen e Allahut deri në mëngjes. Kush e këndon surën felek edhe Nas, e mbron Allahu. Surja Fatiha shërim, i tërë kurani është mbrojtje. Të mbron nga shejtani. Për njëmend, Njeri që është i xhindosur, që është i prekur nga xhint, leximi i Kur'anit është shërim. Dëbim nga shtëpia. Prandaj shtëpia që nuk lexohet Kur'an në të, është e ekspozuar rreziqeve të shumta të djajve. Po edhe, jo vetëm, jo vetëm prezencës fizike të tyre, por edhe për mendimet, për vesveset, për kuptimet e deformuara që shejtani tenton me i mbjellë tek njerëzit, ky Kuran është dëbues për te. Largon cytjet, që ka Allah në suren e, En Nas, surja e fundit në Kuran, që ka dhënë Allahu tebareke teala. Kur na mëson që me kërku mbrojtje, e thotë, nga kush me kërku mbrojtje? Min sherri l'weswasi l'khannas. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Na mbroj o Allah. Me çka? Po me këtë Kur'an që po lexon ti. Nga e keqja e atij që sjell cytje në gjoksat në brendinë e njerëzve, qoftë nga xhinët apo qoftë nga njerëzit. Min el jinnati wan nas. Mbrojtje. Allahu tebareke teala po beton në yjet për shpalljen që me të erdh Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu të, të nderuar, ajo që mund të merret është se yjet në të kaluarën, po edhe sot, e, jo rrallëherë janë keqpërdorë. Njerëzit s'e keqpërdorin yllin, s'e arrijnë, por mësimet që Allah i dërgoi përmes yjeve, dhe mundësinë që të shërbehemi me yjet, jo rrallëherë njerëzit i kanë keqpërdor. Pse? Ngase ose i kanë adhuru, kanë adhuru yjet, ka njerëz që adhurojnë yjet. Ose i kanë përdor që në bazë të disa lëvizjeve të caktuara që bëjnë yjet, apo pozicioneve të yjeve, të arrijnë të hartojnë disa, të ashtuquajtura horoskope, Domethënë ë ë ë parashikime për të ardhmen, zbulime të fshehtës. Për këtë thonë si ka bëjë vetë, kjo është mashtrim. Kjo është ndërhyrje e shejtanëve që t'i devijojnë njerëzit. Pra prandaj, njeriu si është largu nga Kurani. Allahu po thotë yjet janë për këtë, për këtë, për këtë. Si janë largu njerëzit, nuk janë shërby me yjet për këtë që Allah i ka bërë, menjëherë i kanë keqpërdor. Dhe kjo është detyrë e shejtanit. Begatinë që Allah e ka për njerëzve, Nuk mund të marr diçka që sot është, nesër shkon, s'mund të marr unë kështu, më duhet diçka e qëndrueshme, stabile, e vazhdueshme. E kjo është shpallja e Allahut tebareke teala. Prandaj, Allahu na mëson që mos u kap në diçka që perëndon, shkon, është eksperiment, kapuni për bindje. Shkoni feja e Allahut tebareke teala, udhëzimet e Muhammedit sallallahu sallam. Që një mijë e katërqind vjet, sa tendenca me e deformu, sa tendenca e përpjekja, do me thonë, me e largu nga zemrat e njerëzve, përkundrazi. Çka ne për shembull të nderuar vëllezër e motra. Sa ka shkrime kundër Kur'anit? Sa flitet keq për Kur'anin? Madje kanë tentu që të bëjnë kopje të Kur'anit të deformuara, të cunguara për të treguar se edhe Kurani nuk është i plotë, edhe në Kur'an ka kundërshtime. Ja, kjo kopje thotë kështu, gjithçka i kanë bë. Megjithatë, ku janë ato? Sa profesori, sa shkencëtari sot udhëzohet në rrugë të Allahut me Kur'an. Ka thonë Allahu tebareke ve teala. Allahu xhele ve ala e ka përmendur. Do të thotë se Allahu ka me e rujt këtë fe. Prandaj të kapemi për atë që Allahu xhele ve ala ka garantuar se e ruan sikur do përmendim. Ndërsa largoni ato që perëndojnë. Madje edhe në raporte duhet të ndërtojmë raporte që nuk perëndojnë. Ato që kena për miqësi, për dashni, për afërsi, qysh. Çdo lidhje me dikën që bëhet mbi interes të caktuar material të kësaj bote, perëndon siç perëndon interesi. Vdekja. Aspekti material përfundon. Madje kjo miqësi ditën e gjykimit shndërrohet në armiqësi. Ndërsa ata të cilët janë lidhë për emër të Allahut xhele xhelaluhu, për hir të Allahut xhele ve ala, sinqerisht, pa interesa të caktuara të kësaj dynjaje, po me bazën e besimit, të vlerave, e respektit, nuk perëndon kjo dashni asnjëherë nga ata. Përkundazi, ajo ditën e gjykimit edhe më shumë fuqizohet, edhe më shumë theksohet, edhe ngriten me atë dashni edhe më tepër ditën e gjykimit, deri në atë shkallë saqë edhe pejgamberët e Allahut ju lakmojnë. Andaj, ndërtoni këso lidhje mes vete, që ju çojnë deri në xhenet, nuk ndaheni. Ju mundësojnë me arritë kënaqësinë e Allahut tebareke ve teala. Jo dashuri, jo shoqni, jo lidhje që perëndojnë me perëndimin e interesit, me perëndimin e, e, e, e, e dobisë caktuar. Por të lidhemi me, në emën, në emën të asaj që nuk na ndan Allahu kurrë. Thotë Allahu tebareke ue teala për robët e tij të drejtë e sinqertë. Disa nga dijetarët kanë thënë se përmendja e robëve të Allahu të mirë pas yjeve që stolisin qiellin është se sikur që yjet janë stoli në qiell, robët e Allahut në tokë janë stolia e dunjas. Lidhet kjo me ato që ceka tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por jo vetëm për Muhamedin sallallahu por gjithë pasuesit e pejgamberit salallahu janë stolia e dunjas. Janë stolia e neeve. Janë stolia e shoqnive. Janë stolia e shtëpive. Janë stolia e njerëzimit. Prandaj, ajo që Allahu ju ka përzgjedh stoli, bëhuni stoli me të vërtetën e fjalës. Le të jetë pamja juaj stoli, sjellja juaj stoli, ecja juaj stoli, fjalët e juaja stoli, të gjitha stoli të jenë. Lidhja mes juve të jetë stoli, bukurim, zbukurim, e këndshme, e bukur. Ngase Allahu është i bukur, e don të bukurën. Nuk e don Allahu të shëmtuarën. Të shëmtuarën e fjalëve, të shëmtuarën e sjelljeve, të shëmtuarën e reagimeve, Allahu nuk e don. Prandaj Allahu na ka bërë stoli. Dhe duhet të sillemi si stoli. Allahu tha ma dal-le sahibukum wa ma gawa. Shoku juaj, miku juaj nuk ka devijuar. Nuk ka devijuar. As nuk është i humbur. Këtu kemi një dobi me rëndësi të nderuar vëllezër dhe motra. Cila është ajo? Shikoni të, të e, betimin në yllin kemi pohim ndërsa tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kemi mohim çka pohim e mohim Allahu pohon pasha yllin që perëndon Allahu pohon se ky dielli perëndon Ngase Allahu ka thënë, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lehu le hafidhun. Ne e kemi zbrit këtë Kur'an dhe ne do ta ruajmë këtë Kur'an. Edhe e ka rujt Allahu xhel-le ue ala në forma të ndryshme. Edhe duke e nxënë përmendësh, edhe duke shpjeguar, edhe duke trajtuar e kështu me radhë. Prandaj është garancë, është siguri, është qetësi shpirtënore se Allahu xhel-le ue ala ai që po e ruan qiellin me yje dhe ai që i ka shpërnda këta yje ai ka garantuar se Kur'anin që e ka zbrit këtë ndriçues dhe këtë udhërrëfyes Allahu ka me e rujt nga çdo tendencë për me e deformu apo keqinterpretu. Ëm ehm, Këtu Allah kur mohon, thot ma dalle sahibukum wa ma gawa. Përmend Allahu xhelle ve ala dy shprehje, dalle, gawa, dalal dhe giwaje. Njëra mund të përkthehet devijim dalal, tjetra giwaje si humbje. Por dyjat janë devijime. Por devijime të motivuara nga motive të ndryshme. Allahu thotë, ky pejgamberi juj nuk ka devijuar e as nuk ka devijuar. Qysh? Qysh dy devijime. Dalal, që Allahu e mohon këtu, që pejgamberi nuk ka deviju, është për kuptim, është për qëllim devijimi që vjen si pasojë e mungesës së dijes dhe ignorancës. Prandaj, e kemi suren Fatiha, gajril magdubi alejhim, o Zot, Në fund, a, jo në rrugën e atyre që ti je hidhëruar ndaj tyre, e as në rrugën e atyre që kanë devijuar, ve led-dalin që kanë deviju. Kush janë këta që kanë deviju, dijetarët kanë thënë të cilët, nuk kanë pas dije. janë mundu me adhuru Allahun, me gjet rrugën e drejtë, por pa dije, pa fenerin e shpalljes, me mendime, me filozofi, me eksperimente, nuk gjindet kështu. Prandaj, ky pejgamber nuk ka deviju. Pse? Se ka dije, ka shpalljen. Dhe nuk devijon ai që ka shpallje, nuk devijon ai që ka dije të mjaftushme. Wa ma gawa. Edhe këtu giwaja është lloji i dytë i devijimit. Pra kemi devijim për shkak të mungesës së dijes, a po, dhe kemi devijim për shkak të mungesës së vullnetit të zbatimit të dijes. Këta janë gërë, këta janë magdubi alejhim, që Allahu është i ta, me ta i hidhnuar, ka zbrit mbi ta hidhërimin dhe mallkimin e tij, Allahu na ruajt. Kush janë këta? Ata që kanë ditë, E kanë ditë se kjo s'bon. E kanë ditë se kjo është keq. Mirëpo kanë punu në të kundërtën e asaj që e kanë ditë. S'kanë pas vullnet me zbatu. Kanë pas vullnet për tjera interesa. Kanë pas ambicie për tjera e, gjëra. Por jo për ta zbatu atë që e kanë ditë se është e mirë. e kanë deformu, e kanë shtrembnu, prandaj, Muhammedi sallallahu alejhi ve sel-lem, nuk rrezikohet nga devijimi as për shkak të mungesës së dijes, se ka dije, e as për shkak të mungesës së vullnetit dhe sinqeritetit ngase është i sinqertë dhe është i përkushtuar plotësisht me i zbatu urdhnat e Allahut xhelle ve ala. Kjo është certifikatë e madhe nga Allahu tebareke ve teala. Kjo është dëshmi e madhe nga Allahu xhelle ve ala për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, se është i sigurt nga devijimi nga çdo aspekt. Nuk e rrezikon kët pejgamber devijimi as nga mungesa e dijes, se ka dije të mjaftueshme. Allahu ia ka zbrit, e as nga mungesa e vullnetit dhe sinqeritetit, ngase osht i sinqert, i përkushtuar për ta zbatuar tërë atë që Allahu xhelle ve ala e ka zbritur. Madje nga dëshira e madhe për ta ruajtur Kur'anin përmendsh, që mos harron diçka, nxitonte, Allah i tha, mos u ngut, na të ndihmojmë, na ta ruajmë Kur'anin. Aq ishte i interesuar me zbatu. Dhe ishte i pari që zbatonte atë që Allah xhelle ve ala kërkonte. Prandaj ky Kur'an na ruan nga këto dy lloje të devijimit. Edhe nga devijimi që vjen si pasojë e mungesë së dijes, ngase na jep informata të mjaftueshme. Kur'ani, shpallja e Allahut xhelle ve ala, na jep dije të mjaftueshme që të mbrohemi nga çdo virus i jashtëm që devijon zemrat tona, që devijon mendjet tona. Na jep informata të mjaftueshme për historinë e njerëzimit, për të ardhmen e njerëzve, për qëllimin e krijimit, për atë që është e mirë, për atë që është e keqe. Dhe ne në qoftë se fortifikohemi me këtë dije, në qoftë se ne pajisemi dhe stolisemi me këtë dije, se ajo stoli me rëndësi, është stoli, nëse ne stolisemi me këtë dije, me lejen e Allahut tebareke ve teala, nuk ka çfarë na njollos, përkundrazi. Dhe nuk ka çfarë na devijon. Nuk ka çfarë na humb. Nëse ka tendenca me njollos, por Allahu atë që ka bë të bukur, vallahi, me i gjujt çka dush, e bukur mbetet. Ndërsa atë që Allah ka bë të shëmtuar, hidhi çka dush, e shëmtuar bëhet, edhe mbetet. Me këtë ajet të sures Nexhm, shiko, sa gjëra neve kjo sure na jep, ky fillim, sa garancë, sa bindje, sa siguri, ngase thash, kjo është sure mekase, Andaj, ma dhalle sahibukum wa ma gawa. As nuk ka devijuar e as nuk ka humbur. Nuk ka devijuar për shkak të mungesës së dijes e as nuk është i humbur e as nuk ka devijuar si pasojë e mungesës së vullnetit dhe sinqeritetit për të zbatuar atë që Allahu tebareke ve teala e ka zbrit. Dhe Kurani tash na ruan nga çdo manipulim, nga çdo mashtrim, nga çdo shkëlqim fallco, ndriçim fallco, jo origjinal, na mëson çka është e mira, çka është e keqja. Dhe gjithashtu Kurani na ushqen nëse e ndjekim rrugën e tij si duhet, dhe mësimet e tij si duhet, na jep sinqeritet, përkushtim, bindje të mjaftueshme që t'i bindemi udhëzimeve të Allahut xhelle xhelaluhu dhe nuk i konkuron këtyre mësimeve sipas bindjeve tona, asnjë joshje anësore pastaj. Çfarëdo oferte me i dhon? E parëndësishme. Nuk është atraktive. Kush e ka vu me kaq vullnet, me kaq përkushtim? Kjo është. Çka besimtari për shembull, edhe nëse një punë është haram e ndaluar, s'bën. Mund ta joshësh, provokosh stabil. Nuk lëviz. Thush, për çka Allah? kush të ka pagu ma shumë, kush po t'jep ma shumë, kush po të knaq ma shumë, se kjo knaqësi që po të ofrohet. Besimi në Allah xhele ue ala. Asht i ngopur, asht i mbushur, dhe s'i ban përshtypje, diçka që është e keqe, e shëmtuar, edhe pse mund të ekspozohet në forma joshëse, atraktive dhe provokative. Ama me këtë shpallje, ruhemi nga epshet, nga provokimet, nga joshjet e mashtrimet, nga manipulimet, mungesë e dijes, nga shumë këto e të tjera, mbrohemi me këtë Kur'an, ngase kështu Allah e mbrojti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe ai pati oferta atraktive. Fillim Mekë i thanë, po të japim pushtetin, po të sjellim gra, po të japim pasuri, po të japim kët. Gjitha i refuzoi. Madje sikur se ka në disa transmetime, edhe pse disa dijetarë e kanë kontestuar saktësinë, por si si si si kuptim i vërtetë është. gjërat anësore që e zhvendosin nga rruga e duhur. Dhe për këtë Allahu garanton se ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj të nderuar, sa më tepër e pasojmë Muhamedin sallallahu alajhi wasallam, jemi më të garantuar dhe më të mbrojtur nga çdo lloj devijimi. Pastaj kemi se këtu Allahu tebareke ue teala përmend gjithashtu ë Mas asaj që tha nuk ka devijuar, nuk është i humbur, Atëherë çka është puna e tij? Wa ma yantiqu anil hawa. Ai nuk flet nga teket, nuk flet ai halucinacione, ondrra. Nuk flet ai parashikime. Jo. Ai nuk bën analiza nga mendja e tij, jo. In huwa illa wahyun yuha. Ai është shpallje që i shpallet. Dhe këtu Allahu xhele ue ala në kuadër të betimit përmend shpalljen. si burim i rëndësishëm dhe i domosdoshëm i njohurive. Shpallja është burimi më i rëndësishëm i njohurive njerëzore. Ngase Allahu tebareke ue teala, e ka zbrit me dijen e tij. Na ka folë Allah për shumë gjana që ne nuk i dim, na ka mësu Allah xhele ue ala, që mos të bredhim sikur që përmenda. Pra shpallja është siguri, Shpallja është garancë, është mbrojtje, është qetësi. Dhe atë që flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është shpallje nga Allahu tebareke ue teala. Që Allahu xhel-le shanuhu ia shpall në vazhdimësi. Dhe është përmbyllë shpallja me fundin e misionit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas këtij misioni nuk ka zgjat as jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar Sot dëgjojmë njerëz që kur flasin për shpalljen ose nuk e pranojnë ose e kontestojnë ose përzgjedhin burime tjera alternative që i favorizojnë më shumë se shpalljen. Ndërsa kredibiliteti, po themi kështu kushtimisht, Dhe saktësia e çdo dije është i ndërtuar mbi çka? Burimin prej ka vjen dhe faktin mbi çka ndërtohet. Allahu xhel-le xhelaluhu e ka zbrit këtë Kur'an. Madje disa nga dijetarët, sikurse Ibn Ibn Qayyim rahimehullah, thonë se kontestimi i shpalljes dhe mohimi i shpalljes është realisht edhe mohim i Allahut tebareke ue teala. Mohim i ekzistencës së Allahut tebareke ue teala. Ka njerëz që besojnë Zot, thotë, unë di që ka Zot, por nuk pranojnë që ky Zot është, si me pas thënë, është përzi n'punë të njerëzve. S'ka çu kurrë shpallje. Nuk mund të jetë Zoti kështu. Se Allahu tebareke ue teala, nga plotësimi i kujdesit të tij për neve, sikurse është kujdes për pamjen tonë, për dukjen tonë, për begatitë tona, është kujdes edhe për udhëzimin tonë. Shikoni nëse një prind sot. Një prind. Kujdeset vetëm për ushqimin e fëmijëve. edhe veshmbathjen, veç ju blen tesha edhe ju blen bukë. As nuk e çon n'shkollë, as nuk e këshillon, as nuk e porosit, as nuk e edukon, as nuk e mbikëqyr me kon po rrin, jo kurgjë. Si ky prind, si konsiderohet? A i themi ti e ke kry punën tonde? Apo e qortojmë? Nuk ka vëlla veç me hongër bukë, këqyr fëmija ça po ban. Nëse e thirr shkolla prindin, edhe i thot, më fal djali jot është bo shumë i keq. Po ngacmon, po bullizon tjerët, po vjedh, çka thotë prindi? M'falni po. Unë unë unë kam çu n'shkollë. Çka qenë? Unë e kam gi. E kam ngop. A pranohet kjo arsye? Prindi. Falenderojmë Allahut tebareke ue teala. Si mund të themi që Allah na ka ngop, ka zbrit begati, na tash hajmë çka dojmë, hajmë çka dojmë, bojmë çka dojmë, punë tona. Allahu s'përzihet n'punë tona. A është kjo logjikshme? S'ka mundësi. Prandaj nuk duhet njeriu me u ndal te një e vërtetë dhe mos me mendu fare përtej kësaj. Nëse thua se Zoti ekziston, a ne ata është punon të këpun. Zoti ekziston. Ky Zot, kush është ky Zot? Çfarë është ky Zot? Natyra e këtij Zoti. Meqë po i thush Zot, do të thotë ti po jep atij atribute ë që nuk i ke ti. Andaj atij po i beson si Zot. Ti je çka në raport me Zotin? Krijesa e tij. Nëse je i krijuar prej Allahut, nëse Allahu të ka krijuar, tash vazhdojmë tutje muhabetin. Pse të ka krijuar? Nëse ashtu kot, çfarë Zoti që krijon kot? Në mënyrë graduale, derisa të vjen te shpallja. E kush o pra Zoti? Po qe Allahu ka zbritë Kuran? Në Kuran të kallzon kush o Zoti? Kull huva Allahu ehad, Allahu samed, lem jelid, ue lem juled, ue lem jekun lehu kufuven ehad. Qe pra Kurani po të kallzon. Thuj Allahu është një, ai është samed, që të gjithë kanë nevojë për te, i kthehen atij, ai nuk ka nevojë për askend. Nuk është i lindur dhe askënd nuk e ka lindur dhe askush nuk është i ngjashëm me të. Këto informata më thuj pra ku i gjen ti? Nuk mundesh me laborator. Nuk mundesh me mendje, nuk mundesh pa shpallje, nuk mundesh pa shpallje. Andaj shpallja është baza. Të nderuar në mund. Shpallja është baza. Pastaj njeriu përdor mendjen e tij, pastaj përdor tjera burime Por shpallja është baza, është orientimi, ajo të mëson. Përjashtimi i shpalljes nga të qenët burim i njohurive, është devijim. Dhe është pastaj cungim dhe gjymtim i mendjes. Në këmë nësa më otu që është duhet. Ndaj Allahu xhallahu ka dhënë shpallje. Në këtë shpallje na ka detajzuar shumë gjëra. Na ka mësuar shumë gjëra e për shumë tjera na ka orientuar kah me gjet dhe ku me e gjet dhe si me e gjet. Ama për gjithçka ka fol. Për gjithçka ka fol. Dikush sot na pyet, kuptim të talljes, kjo banale. Po dhe për këtë ka përgjigje. A ka në kuran qysh përdoret rryma? Po, e ku, e tani flasim ku, apëtën. A ka në kuran qysh bëhet telefoni, po? Por, hajde flasim ta gjejmë ku është. Pa dhënë të vërtetë që ka në kuran detajzime qysh bëhet një iPhone, a një telefon tjetër. Por ka udhëzime, udhëzime për mend njerit, si me shfrytëzu begatite, si me mendu e si, si, që vjen deri atje. Se Allahu xhallahu e ka bërë natyrën të hapur. Na ka ftuar që marrim pjesë në eksplorimin e natyrës, në analizimin e gjërave. E kështu me radhë. Me pa shpallja është korniza. Mrena kësaj pastaj përdoren burime të tjera që nuk bien ndesh me shpalljen, po shpallja i vërteton dhe shpallja legjitimon dhe shpallja e orienton e kështu me radhë. Dhe kemi nevojë për shpalljen Allahu xhallahu na nxjerr te drita. Dhe pikërisht për të na kumtuar këtë shpallje ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai s'ka ardhur për kurrgjë tjetër veç për këtë shpallje ka ardhur. Me këtë shpallje ka ardhur. Prandaj Allahu thotë, ajo që flet ai nuk është prej mendje. Këtu mund të shtojmë edhe diçka në fund të ndëruar. Kur jemi tek shpallja. Disa vazhdojnë tutje, për dhe nga ata që mohojnë, ose ata të tjerë që Allahun e besojnë, po nuk besojnë shpallje, tash ata çdo kategori nga këta meriton përgjigje më të detajzume, shumë ma tepër, po sot tema veç dua të aludoj në atë se nuk është kaq thjesht me e, e ironizu me shpalljen. Dhe me përjashtu nga opcionet. Disa thonë, po shpallja, ama Kurani. e mohojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kët nuk e bëjnë pjesë të shpalljes. Po mirë. Ku e morrëm vesh na që suneti është pjesë e shpalljes? Na besojmë se suneti është pjesë e shpalljes. Ku e morrëm vesh na? Po nga Kurani. Një grua erdhë tek Muhammed tek Abdullah ibn Mesudit. I tha, Ti po thua se një veprim i caktuar që ka folë për të, është i ndaluar. Unë e krejt Kuranin e lexova, nuk e gjeta kurkund, ku e gjete ti vëlla këtë? Se kështu disa vijnë, thonë, ho gjallarë, nuk di ku po i gjen këto sene. Ho gjallarë, ku po i gjen. Për një betë Allahot, në spegime. Ndaj, erdi tha, Ibn Mesudit. Ku e ke gjetë këtë? Çka tha Ibn Mesudi? Dhe nga ajo që ju ndalon largohuni. Tha unë kom dëgju pejgamberin sa se ka thënë se kush e bon këtë veprim Allahu e ka mallkuar. Po Kurani na ka na ka shpie tek pejgamberi sa. Na me Kuran e shku tek Muhamedi sa. Allahu xhelle xhelaluhu ka thënë Wa anzalna ilayka al-kitaba wal-hikma. Ty ta kemi zbritur Kur'anin dhe urtësinë, hikme. Tash Kur'ani po e kuptojmë e urtësia? Çka është urtësia? Sunneti i pejgamberit a.s. ka thënë Shafiu rahimahullah. Pse? Ngase sunneti i pejgamberit është urtësia çka nënkupton. Vendosja e këtyre ajeteve në vend të vet, me kuptimet e duhura, me praktikën e duhur, me zbatimin e duhur, Kur'ani dhe Suneti. Prandaj kur Allahu tebareke ue teala garanton se ka me e rujt këtë Kur'an, dijetarët kanë thënë se në këtë garancë përfshihet edhe Suneti i pejgamberit sa. Inna nahnu nazzalna dhikra. Ne e kemi zbrit këtë Kur'an. Ne kemi me e rujt. Nëse nuk ka Sunet, nuk ruhet Kur'ani. Deformohet kuptimi i tij. Mund të ruhet tekstualisht, por s'ka kuptim me u rujt tekstualisht nëse hup kuptimisht. Nëse Kurani veç tekstualisht ruhet, domethënë veç tekstualisht ruhet, po s'dim çka kuptimi ka, nuk është mo edhe një udhëzim, nuk ka mo kuptim fjala huden lil muttekin, udhëzim për të devotshmit, se s'asht mo udhëzim, a, sa që është e qartë. Suneti na mëson qysh me zbatu. Në kuran përmendet kjo çështje, po s'ka detaje. Në kuran e kemi namazin, po s'ka rregullat e namazit, s'ka në kuran, s'munesh me dit, nuk munesh me dit me kuran, qysh m'u falë? As sa m'u falë? As kur m'u falë? E kështu me radhë. Zekatin, nuk munesh me dit me kuran. Haxhin, sunetin me veç me kuran. Kurani flet për tema madhore, dhe për obligime madhore. Detajzimin e këtyre obligimeve dhe mënyrën e zbatimit e bën suneti pejgamberit sa. Pa sa ka ajete në Kur'an që flasin për sunetin, shumë kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Nëse e doni Allahun, më ndiqni mua. Shiko, më ndiqni mua, e qartë, e qartë, ndiqni rrugën e pejgamberit sa. Ndërsa dilemat që i ngritin njerëzit, po ku me ditë na është transmitu me njerëz edhe Kurani me njerëz transmitu. Se Kurani qysh ka ardhë, me njerëz. Po, numerikisht shumë ma tepër se suneti, ama prap me njerëz. Prandaj ata që hapin dilema rreth sunetit, detyrimisht të njëjta dilema do të përdoren kundër tyre për Kuranin. Kjo pastaj bëhet e rrezikshme. E në disa mënyra perfide tentojnë me e zhvlerësu vlerën e sunetit fatkeqësisht, por jo direkt duke godit sunetin. Por duke godit transmetuesit e sunetit. Duke fol për sahabët fillimisht për shembull. Duke fol për sahabët. e pejgamberit sa sallam duke përmendur disa probleme që i kanë pas, duke përmendur gjëra të caktuara dhe duke ngritur dilema rreth besueshmërisë së sahabeve. Ndërsa pejgamberi sa i ka bërë sahabet si yjet. Çfarë tha pejgamberi sa? Yjet, shiko, En nujumu emenetus sema, Yjet janë garanca dhe siguria e qiellit. Kur bin yjet, shkatërrohet qielli. Prandaj Allahu ka përmendur në Kur'an: "Wa idha an-nujumun kadarat." Edhe kur yjet shkatërrohen, prishen, çka ndodh? Prishet qielli. Andaj tha pejgamberi, edhe un jam siguria juaj. Kur un shkoj, kan me ndodh probleme. Se vërtet, si ka shku pejgamberi, sa janë ngjallë fitnet e kështu me radhë. Pastaj tha pejgamberi, shokët e mi janë garancë e umetit tem. Shokët e mi janë garanca se ata e kanë marrë kuptimin direkt nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kontestimi i sahabeve është kontestim i dëshmitarëve. Kontestimi i dëshmitarëve me automatizëm e konteston dëshminë që ata për ta dëshmuan suneti i pejgamberit dhe fjala e Allahut xhallahu ala. Pastaj kontestime të dietarëve. Sikur thoshte Imam Buhariu rahimullah, dëgjojmë fjalë nga njerëz që kontestojnë Buhariun, libri më i saktë që ka përmbledh hadithet e pejgamberit a.s., më i saktë, Kurani fjalë Allahut, ama libri që ka përmbledh hadithet e pejgamberit a.s., më i saktë me konsenzusin e dijetarëve të mirëfillt dhe njohës të kësaj lamie është Sahihu i Buhariut. T'i respektojmë dhe dojmë transmetuesit e haditheve të pejgamberit a.s., sunetit të pejgamberit a.s., edhe ata që e transmetuan aspektin, aspektin tekstual, por ata që e interpretuan pastaj kuptimin e këtyre haditheve nga dijetarët e fikhut e të hadithit të kësaj rrade. Prandaj gjithë u përpjekën që me e përcjell sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të gjithë u përpjekën që të interpretojnë këtë sunet dhe kuptimin e tij mbi bazat e fjalës së Allahut dhe udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është ajo që Allah tha, ma dalle sahibukum wa ma gawa. Përderisa këto janë burimet e juaja. Ky është udhërrëfyesi juaj. Kështu ju veproni, kështu i kuptoni gjërat. Edhe ju jeni të udhëzuar. Ndërsa tendencat me nda Kur'anin nga Suneti, tendencat për me e riinterpretu, rikomentu Kur'anin në presionin e aktualitetit dhe prirjeve epsharake, materialiste, nuk garantojnë udhëzim, por sjellin Dëshpërim sjellin. Dhe devijim dhe lajthitje Allah na ruajt. Pra Allahu betohet që t'jemi të kujdesshëm. Betohet në yjet Allahu xhel-le ue ala. Që t'jemi të kujdesshëm. Të ndjekim yjet. Yjet e dijetarëve, yjet e sahabeve. Të ndjekim rrugën e dritës, jo rrugën e errësirës. Ngase sikur që thot ai shembulli Ujkut i pëlqen mjegulla. Ka shumë ujk që fatkeqësisht që kanë qef me kapë viktima, por nuk mund ta kapin në çiltërsi. Dhe ata që ua kthjellin njerëzve punët, dhe ata që sjellin interpretime të çiltërta ju pengojnë të tillëve. Andaj tentojnë me bo mjegull, me bo lug, si kish thonë populli, me bo lug, e në kas, e në lug, e në mjegull pastaj, gjithë shka mund të kontrabandohet ato në rrugët. Por janë përpjekje që s'janë të parat e as të fundit, ka pasur do të ketë, me rëndësi është që gjitha përendojnë. Gjitha shkojnë, sikurse kanë shkuar, do të mbetet fjala e Allahut e suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe do të mbeten interpretimet dhe shpjegimet e ulemave tanë, të mëdhaj, të hadithit, të fikut, e kështu me radhë, sikurse janë yjet e dijes, Imam Buhariu rahimullah, e Imam Muslimi rahimullah, e Imam Ahmedi rahimullah, e Imam Tirmidhiu, e Imam Abu Daudi, e Imam Nesaiu, Ibn Majah, e tjerë e tjerë. E nga dietarët e mëdhaj të interpretimit e kuptimeve, Imam Abu Hanife rahimullah, e Imam Shafiu, e Imam Maliku, e Imam Ahmedi gjithashtu e shumë e shumë të tjerë deri në kohrat tona. Allahu na bëft të ndriçuar me dijen e shëndoshë. Na mundësoftë Allahu të kuptojmë drejt shpalljen e Allahut tebareke ue teala. Dhe ta kemi si burim të njohurive tona, dhe përmes kësaj shpallje t'i kuptojmë gjërat që kanë të bëjnë me neve, me botën që na rrethon, po edhe përmes shpalljes ta njohim Zotin xhel-le ue ala ngase në këtë shpallje e kemi, shpjegimin dhe udhëzimin për Allahun tebareke ue teala. Kjo është ajo që ka të bëjë të nderuar me këto katër ajetet e para se thashë në fillim, sura Nejm është shumë e gjatë, ka shumë tema atraktive që lidhen edhe me këtë fillim. Shumë rëndësi, mirëpo, ajo që pata të është që të fokusohem dhe të kem përpje, të përpjekem që të përmbledhem në këto katër ajetet e para, në betim dhe për çfarë Allah betohet dhe ajo që ka të bëjë me shpalljen dhe ë qasjen tonë që duhet të kemi karshi kësaj shpallje, të ruhemi nga këto dilema, këto gjëra që elhamdullah nuk janë shumë atraktive, nuk janë shumë prezente, por megjithatë mund të jenë të rrezikshme. Allahu na mbrojtë dhe Allahu na ruajtë. Mjaftoftë për sonte me kaq, Zoti ju shpërbleftë, Zoti ju ruajtë. Asalamu alaykum wa rahmatullah.